Արցախցի մի խումբ ակտիվիստներ երեք երեկոյան հավաքվել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների տեղակայման վայրում, մեքենայով փակելով ռազմաբազայի մուտքը։ Հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանը ուղիղ եթերով ցույց է տվել, թե ինչպես են խաղաղապահները փորձում բացել մուտքը։ Сейчас русские на мирного гражданина, который сидит в машине, наезжают БТРом. Вот, вот как они себя ведут. Говорят, что мы проедем БТРом через машину, в которой я сижу. Вот такие у нас. Вот товарищ Сазонов, товарищ полковник. Օսիպյանն Արցախ լրատվականի հետ զրույցում նշել է, որ ռազմակայանի մուտքը փակել են Քաշաթաղի միջանցքը ապա արգելափակելու պահանջով։ ՌԴ ներկայացուցիչները չեն ընդունել եւ մենք ամսի 5-ին նամակ ենք հղել իրենց, ամսի 6-ին ստացել պատասխան եւ այդ պատասխանը այնքան անհեթեթ էր, որ մենք երեք արդեն փակել էինք այրուղին, իսկ այսօր հիմնական մուտքերից մեկը դեպի ռազմաբազա եւ այդպես ցույց տվել մեր դժգոհությունը։ Խաղաղապահների ակտիվիստների մեքենան մի քանի հոգով բռնելն ու մուտքից հեռացնելու քայլը Օսիպյանի խոսքով սիրուն չէր։ Ակտիվիստներն այսօր հանրահավաք կանեն Ստեփանակերտում հետագա պլանները քննարկելու նպատակով։ Ազգային շահի եւ պետության ռազմավարական քաղաքականության փորձագետ Գուրգեն Սիմոնյանը կարծում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները իրենց արժեվ դրված խնդիրն են լուծում, փորձելով տնորինել ժամանակավորապես իրենց տրված տարածքն ու ապահովել սեփական անվտանգությունը։ Եթե որևէ տարածք, որևէ մուտք կարկելափակվի ի հեճուկս նրանց կարիքների, այդ տարածքն ու այդ մուտքերը ամենակոշտ եւ բիրտ մեթոդներով կազատեն նրանք եւ կբացեն։ Հետևաբար այստեղ մի հարց կա, թե հայկական կողմը ինչու է իր երևակայական պատրանքային ակնկալիքները իրականության տեղ դնում, նրանք ամենևին էլ խաղապահ չեն, այլ օկուպացիոն ուժեր են, որոնք տեղակայված են այդտեղ բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական հետաքրքրությունները առաջ տանելու համար։ Նրանք խաղաղապահներ չեն, այլ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժեր, որոնք սպասարկում են Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական շահերը տարածքում, եւ եթե այդ շահերի ու հետաքրքրությունների շրջանակում պետք է նրանք զիջեն փառուխն ու արգելափակեն քաշաթաղի միջանցքը, կանեն դա, ասում է Սիմոնյանը։ Անկամ ես վախենամ, եթե նրանց ռազմաքաղաքական շահերն ու հետաքրքրությունները համընկնեն Ադրբեջանի հետ եւ բիրտուժ գործադրելու համատեքստում նույն որոշումը կայացվի երկու մայրաքաղաքներում, ապա նրանք կմիանան ադրբեջանական ուժերին եւ բիրտուժ կգործադրեն Արցախի քաղաքացիների հանդեպ։ Այնպես որ հավասարարժեք է պետք գնահատել իրողությունները եւ մենք պետք է պատրանքներից անդին նայել եւ հասկանալ նրանց իրական գործառույթներն ու իրական նշանակությունն ու էությունը տարածաշրջանում Արցախցի ակտիվիստների քայլը որպես բողոքի ակցիա կարող է արտահայտվել, բայց էական նշանակություն ու խնդրի լուծում տալու հարցում դեր ունենալ չեն կարող, կարծում է քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը։ Անդրադառնալով միավորված ազգերի կազմակերպությունում անվտանգության խորհրդի նիսին Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների անգործությունը քննարկելուն, քաղաքագետը կարծում է, որ եթե այնտեղ լինեն անգամ այլազգի խաղաղապահներ, իրավիճակը չի փոխվելու, քանի մենք մեր դիրքորոշումը չենք փոխել ընդհանուր երևույթի նկատմամբ այսինքն մեր անվտանգությունը մեզնից բացի ուրիշին վստահելու մասին է խոսքը։ Աշխարհում չի եղել ընդամենը մեկ դեպք, երբ պետությունը հրաժարվի իր սեփական շահերից, իր հայրենակիցների շահերից, բայց իր շահերը մեկ ուրիշը փորձի սпасարկել կամ մեկ ուրիշը ավելի լավ փորձի սпасարկել, քան ինքն է սпасարկում կամ մեկ ուրիշը իր փոխարեն ավելին անի, քան ինքն է պատրաստ։ Այսպիսի դեպք պատմության մեջ չի եղել։ Եվ սա ոչ մի Արցախի խնդիրը չի ընդհանրապես, սա հայկական գործոնի խնդիրն է, հայկական պետականության խնդիրն է եւ սա ընդհանրապես ցույց է տալիս մեր վերաբերմունքը այն իրականությանը, որը ստեղծվել է։ Մենք փորձում ենք ինքներս հրաժարվենք խնդրից եւ դա մատուցենք որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի խնդիր, Ռուսաստանի խնդիր, Արևմուտքի խնդիր եւ այլ պետությունների խնդիր, այսպես չի լինում։ Խնդիրը միմիայն մեր մեջ է։ Մակում Հայաստանի ներկայացուցիչը խաղաղապահների հարցով հասցեական հայտարարություններ պետք է անի։ Նշում է Փորձագետ Սիմոնյանն ու հույս հայտնում, որ նա խնդրանք կներկայացնի Մակին միջազգային մոնիթորինգային կամ խաղաղապահական առաքելություն Արցախ ուղարկելու համար։ Համարում եմ, որ ժամանակն է կոնկրետ գործողությունների դիմել, այլապես մեր մասին կբանակցեն այլոց հետ և մեր վերաբերյալ քաղաքականություն կծավալվի տարածաշրջանում ի հեճուկս մեր կամքի։ Մենք ինքներս պետք է կարողանանք ակտիվ գործող դերակատար դառնալ տարածաշրջանում։ Մենք պայքարի ուղու վրա ենք կանգնած եւ բնակչությանը պետք է ինքնապաշտպանության պատրաստել, ընդգծում է Գուրգեն Սիմոնյանը։ Սեփական անվտանգությունն ու շահերը դիվանագիտական, տնտեսական թե այլ առումներով միայն մենք ինքներս կարող ենք պաշտպանել։ Անի Աբախյան, Արցախ լրատվական։